บุ๊กทูหกสิบแปดเซนตโยอิตุใหญ่เล็ก grande pequeno ใหญ่และเล็ก grande e pequeno ช้างตัวใหญ่ O elefante é grande. Nu, หนูตัวเล็ก O rato é pequeno. le, มืดและสว่าง Escuro e claro. Ton, ตอนกลางคืนมืด A noite é escura. Ton, wan, ตอนกลางวันสว่าง O dia é claro. แก่ชรา หนุ่ม สาว velho e jovem คุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก o nosso avô é muito velho เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม Há 70 anos ele ainda era jovem. สวย และน่าเกลียด bonito e feio ผีเสื้อสวย a borboleta é bonita แมงมุมน่าเกลียด a aranha é feia อ้วนและผอม gordo e magro ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน Uma mulher com 100 quilos é gorda. ผู้ชายที่หนัก50กิโลผอม Um homem com 50 quilos é magro. แพงและถูก Caro e barato. รถราคาแพง O carro é caro. หนังสือพิมพ์ราคาถูก o jornal é barato.